may buntag sa tanan January 2 January hapon greetings to everyone ah, hinihinitag balik sa atong mga nandan na mga bulhaton ah, di ako nagharos ko kamungay ah, akong i-share ninyo akong mga panahon o analysis sa mga tabo ng mga butang so mas interesting yung mga prophecy ng uban pero unfolding so meaning ng tabo so we can better understand prophecy kung mag-unfold me before our own eyes. Hopefully sa kanan. Eh. Sa kanan. Mas dali sabton ang propesya na nag-unfold o so, nag-occur before our, our own eyes. Kaysa propesya nga layo ka ang iyang katumanan. So, natay series sa diskusyon namin na bitay tulan o Decoding Prophecy as it unfolds before our eyes. Hmm. Apil ng mga mga dili propesya. Duha mo ka klase ng Word of God. Dalo ang prophets ng dalo ang prophecy. Dalo is mga mga principle na atong sundon kay maunay nay nag uh, govern sa relationship sa creation so low gravity ano, kung atong sundon ng low gravity safe ta sa atong pagpuyo din sa libutan kay di man ta mga masakro mga masakro pero kung atong sutako ng low gravity for example Gusulok-sutan mo ambak ko ng habog, ng mga pangpang o ng habog ng mga kahoy. Kay wala ta mo tuo sa loob gravity na eh. ma-injure ta. So, duha kasi na nag-mention natin ginawa na the law and the prophets kay ang ang law na iyan na kung gi tudlo na to ang 29 commandments o mga statutes the commandments of love na nai-guide gabayan na to sa atong pagtuyo no? pamuyo sa atong gabayan sa atong guide sa atong feelings guide sa atong thinking guide sa atong words o guide sa atong actions o way of life ano itong way of life pero ang prophecy nun ay future events na gitagna o nahibaw na kay resulta ramon ang, ang prophecy or future resulta ramon na sa duha duha ka so, duha ka ini of the two choices ba kanang ikaw na to right in simple term obedience or disobedience di ba pag-ubi na sa loob dad or pagdili pag-ubi so muna prophecy so wala lang ta makabantay nga sa atong pagdeal sa word sa Ginoo sample kanina sa Bible we are dealing with laws and prophecy so isa sa law sa Ginoo is or principle is ang um, law of humility no? at ang tawag na law law of humility kung maghambol ka resulta ni siya og o maprophesy ni mo matubik ni mo nga maresulta ni siya og ang isa sa blessing nga atong di mention rains in due season. Meaning, ah, very gentle ang atmosphere, ang temperature sa atmosphere para mo-occur ang condensation, ang kanyang condensation kanang pag combine sa oxygen at hydrogen to become water, to become clouds, to become rain. So, muna ay principle or law sa Ginoo. So, kung kabalo ka sa law or cause, no? cause in this case, ang cause ini is meaning gentle, no? gentleness, law of gentleness, humility, na-predict ni mo. Ano na, prophecy, na-prophecy ni mo. Na-predict ni mo ang outcome. So, mo dinaywa na ito masabti sa wa ipasabot po nila na ito na diwa din i-emphasize ba na ang pag-ubi na ito sa commandment sa Ginoo dili out of grudging kundi out of willingness kay law of love eh, commandments of love eh. so ang atong pag-ubi ani is commanded by love, urged by love, di ba? Wholehearted yun. Wholehearted. So, pag obey na ko ana, ano na produce og loving spirit, loving attitude, loving loving thoughts, loving mind, loving heart, di ba? Through the law, through the commandments, through the statutes, na ah, kabalota ang saan pag-express sa digma so mauna ni karon akong gusto nga himuon example kaning month of December I don't know kung mo agree ba mo pero as far as where I am concerned sa lugar na akong gipuy ang karon to experience the whole December as perfect December. So, alam lang kung ano word na eager para uh, ma-emphasize the perfect December ever. Ano? Ang ulan na mga tagak dito sa among lugar very gentle and sufficient very mild there was there were two or three times na during gabi ito na ni action og unos pero kanila gin naka 15 tag edit nakalawan na fobia naman ta so dali ka kamo dagan sa Ginoo nga gitadang ang ampo kabalo naman ta nga uh, ang prayer kung humility gamitin natin ang humility makaagil ka og paminawon ta sa Ginoo the prayer of the righteous or humble avails much kaya ang Ginoo malumunan on. this means to say na dili pinanglan ta o strong force to make things happen natuot ang uh, strong force ang di kinanglan connection sa hapon diba pero wala ka ka ang realize mo ang di kinanglan di ay kining mild force of love mild force of humility strong force di kinanglan kung kita mabuhat na pero kung kung gamitan na to og low, uh, mild force na gentleness ang atong ang epekto na kay ang Ginoo man ug ang mga angel ug uban pang power sa mundo sa universe ang may perform in our behalf just gaan na kayo nila na kay very powerful na sila sila kayo hago sa ato hago kayo for example pag convert sa ating lugar ng kabatuan pangitan into grassland kana og atong Ginoo mubuhat ang harang gaana di na ka kinanglag bulldozer pa bakto pa singot sila ka adlaw trabaho pero nato grabe kasrong ang kinanglan pero para sa Ginoo sa universe ay creator ang creation mo eh. creator ang universe meaning ang universe na ibig sa creator para nilang diha kung may hatag sa keyboard na to arang daan na kaagi ang kanila dadaan ko na kayo kayo siguro lang ka mo mo watch di ba mo dawat sa resulta sa blessing so mo na na kung ganita na to og mild or gentle force gentleness humility na to like sa ahong gibuhat sa mga uh, during the time na uh, pareha sa ang gibuhat nga um, pag request pag humble request in humility akong gipray sa atong Ginoo kay lagi pugyan nata sa grabe nga devastation sa udit na bagyo sa linog So talawa na ta kayo, dali na kayo mo talaw. Huwag mo cry out for help. So simpre silent prayer the moment nga nakamata ko nakanotice ko nga in action og kusog ang hangin pray dayon then pag humag-pray samahan ako pong gihangyo ang mga spirit sa wind or in charge sa wind nga tabangan nga ma-gentle ang violent o angry nga mga spirits kanigod mga angry spirits mo guni ay nasa wind nasa air karon kanang spirits ni sa mga sabon pa nga mga fallen angels nga wa pa ma ma gentle sunapa ni sila sa mga kabatuan ja karon kay dimina man ni sila as aluminum as plastics ngayon nilang mga chemicals muna may chemical names nila so gimina ang mga bato nga naaday sud ang naaday sa ang mga stubborn pa nga mga <clears throat> fallen angels so at nga na ra nga oh, ah, kira ni wa takibaw man so uh, ang uban imong plastic himoong uh, ah, uban iron uban aluminum oh, wa ni takibaw nga ilaw man na ang energy di ana sa ilawom sa atong nila gipriso de ang uh, stubborn fallen angels na kabalo man ta sa teaching sa Ginoo nga dili ipa-release ni sila sa bisan unsang pagi either through mining o nga maabot sila sa atong table nga mahimong additive sa atong food as flavoring, as coloring, as uh, perfume, anything nga makasulod sa atong lawas o sa atong brain kay dangerous lagi, toxic lagi. Even though they have their angelic pictures kanang lami kayo color humot kayo tamis kayo delicious kayo pero problema ka na naman sila yung toxic na aspect property na di magkuha kung dili agig photosynthesis diya sa dahon so kaning atong pag-release nila labi na kung mahimos lang plastic din atong i-burn so mahimong part sa hangin diyan ang dapita nga o kani pong maliquid sila o maaso kay mapart man sa ang aso atos taas man mapart sa uwan o sa hangin diha na problema kay ang uwan ug hangin kani og tirahan na sa wifi nga radiation nga utro pong dissonant og angry nga energy uh, violent energy ba hagiton ba ang mga stubborn spirits nga naa na ron sa hangin o sa uwan o sa clouds ang karipod sa ocean naa na sila kay the moment lagi nga ma-turn into liquid sila o ma-turn into smoke para nang i-burn nato ang mga plastic na naa sila o kining ma powder form sila ma and then ma liquid form dali ra nila nga iabot sa tubig ug sa sa hangin no dali ra sila maka-join dito so mao man ay tubig hangin ba ning mga storm man nga samtang uh, ah, uh, ah, di up ang uban di ara di sa hangin no ang uban nga sabon spirit di ana sa clouds kay ang clouds ba kasagaran ang ulan ba kasagaran gikan sa dagat evaporation sa dagat mahimong clouds din mapaingon dito sa kabukiran na sila ruta na I observed that personally diri sa area sa Bohol nga um, diri sa hagna nga dapit na may habog nga mga bungtod sa hagna nga um, between sa kinabugan niya nga area kining mayana nga area na part yapon sa hagna and then sa ubos mao ning dagat no klaro man so ug ari kastaliwa nga uh, forest area ani diri sa lapit sa larapan ug kining lapit sa kaning kamugason nani mga bungtod diya nga bukid habog kayo pero dili ni habog compared sa mayana kay to pa man si babawang mayana pero wala ni sila yung mga kahoy mga grassland sila nga mga chocolate hills na klase nga bungtod or bukid aniya sa between the sea and Mayana area ang Mayana may kinabugang uh, area sa Bohol kinabugang point na kung ari ka sa taliwa mga bukid o bungtod nga grassland luag kayo ina luag enough nga makita nimo ang process sa pagpanggama og ulan dili tungod sa dagat ang dagat mo evaporate mahimong mga clouds o dili pa ulan clouds pa so akan ni mga clouds makita nimo nga musibog ni musakan sa ibabaw murag suyupon o do na zero ta siya sa hangin nga madto siya sa Mayana area uh, Mayana area surrounded by uh, ang iyang silingan ni Sierra og uh, Duero din Garcia hagna so upat ni kalungsod nasa boundary sa taliwa man forest area forest areas nga dinhi ang mahulog ang daghang ulan almost without fail every day gani siya as my own experience nga mo confirm kay akong pagbasbaras sa hagna tuloon magbaya mayana mo ko uh, most likely jud every day although not the same hours muulan gining area ha now kay magmotor man ko moagi man ko mulabay mo ko ani from hagna tuloon and back to hagna So naka-observe ko ani nga kining iriha may magsiging ulan jud. While other parts of Bohol dili mo ulan, o walay ulan pero kining iriha mo magsige jug ulan tungod sa bugnaw kayang forest murag suyupon sa forest may on observation ba ang mga clouds nga diri sa gikan diri sa dagat na mutapo pero naapoy uh, ah, existing clouds daan ibabaw sa forest mutipuan lang dugangan lang ni sa clouds nga diri gihimo ibabaw sa o tungod sa uh, dagat kay dali biya makagama og clouds ang dagat kay pag suyop sa adlaw yung tubig sa dagat siyempre mahimong clouds sa taas diba kung ang temperature sa taas gentle or cold enough para sa condensation which is uh, maupa siguro gid dali naman makagamag clouds ang dagat ring area wala pa mga uh, init kayo nga uh, ah, no dili pa kayo destroyed or affected or sa na polluted kayo ang ano, atong area dili pa init ang temperature so dali ang condensation so ang ang point lang ani is uh, doon na na yung mga angry spirits chemicals ba kani angry spirit toxic chemicals ni kung scientific na to tawag doon na na yung mga toxic chemicals or angry energy, angry spirits violent spirits ang lagat o ang hangin tungod sa mga nasago ng chemicals na to uh, ah, na ano na so both hangin o tubig no tubig ikan dagat nga nahimong clouds sa pagitan ng tubig Now, once nga naanan sila sa atmosphere, both water clouds o hangin, ang danger ani kung gamitan nila sa ilang wifi tower, wifi nga towers nga laser guns, as laser guns. Tirahan og another angry or dissonant nga frequency. Mga baghagiton ba, stir up ba kay mo swirl good man ang mo whirlwind mo whirlwind kanya mo bira sa mga clouds sa yang vortex man eh mo vortex man eh mo mo lilo man eh then pamirahon ang mga clouds maapil so ang spirit sa clouds or sa rain or sa water mo join dito we cannot see what is actually occurring pero what we see is a violent storm diba? violent storm so this is one way to form or create storm violent ni giwarningan tas Ginoo nga violent spirit ni sila dili ni nato i-release ang problema kay sa atong mining nga operations imbis bato ni sila o naa sila sulod sa bato sulid dili dili ta maapituhan ato manggi convert into liquid into powder into smoke kung sunugo na nato ni nila sila as as plastics or as powder i-mix sa atong mga pagkaon sa atong drinks ma-dissolve sa water dali or sa atong mga inunon na di a makasood sa tong lawas makaapekto sa tong utok o katong behavior toxic man eh o sa atong lawas so mao ning mga pains mga er, mga katol og katukatol og mga sakit sa atong lawas o kaning mental disorders kaning pagka-violent sa atong mind ang worst ano schizophrenia mao ning mitigay resulta sa evil spirits or toxins nga nakasud sa atong lawas o nakaabot sa atong kahanginan sa atong atmosphere nga nahimo silang storms nganong dali ni kayo karon paspas kaayo ning mga storm karon o mga gitawag og hurricane typhoons hurricane dito sa Atlantic side sa Amerika o uh, mana sa computer eh eh mana uh, i-save lang okay. ah uh, <coughs> kung diri sa side sa Pacific mao ang gitawag nga typhoon kung diri sa side sa Atlantic mo na kita tog hurricane now kung ang hurricane um, mukusog mo na migayo hurricane kung ang typhoon mukusog super typhoons din is side din is Pacific Ocean nga side nganong manang mo mimiga man og ni Superman tun nasa lagi gamit nga secret weapon na mao ang heart technology na ilang gi-attach naron sa mga wifi towers mo ni mo pusil ginamit ang laser beam o radiation o frequency energy ni this can be very strong kung pwede marakong amount ni siya depende sa gidakon sa ilang device no mo ni i pusil transmit pero pusil gud ang more definite ani nga word is shoot nila sa sa hangin that's why ang hangin mo labi na violent na ang spirits sulod diha sa hangin o nagkomposa ng hangina dali ra mahimong storm so gigamit nila ang harp towers or wifi towers as electromagnetic device electromagnetic maning kaning laser or kaning energy kaning frequency kaning radiation whatever we call it kaning electricity nga um, gigamit nila electromagnetic meaning uh, mental emotional mental is positive emotional is negative kaning ma-feel good dati sa itong mind o sa heart mo ni mga energy ha mental emotional energy energy meaning it capacity to make things happen di ba imong mind atong mind atong thoughts can can make things happen uban violent kini na mga pangitabo can make war can make distractions hasta po ng emotions it can also make uh, uh, beautiful things to happen diba creation beauty harmony peace depende lagi na to now ang original nga device nga maka manipulate or harness ani magagamit ani simple tong mind ug heart our person human being basta po ning mga animals pero mang conscious good ang human beings of course mga angels walang ginoo pero in this planet kita mga tao kita mo first device original device nga maka harness maka manipulate makayos maka control naka uh, uh, make use of this electromagnetic energy nga dili lang niya sa atong mind heart ang atong mind heart part lang ni or i, nag nag uh, nag access lang ni siya pero field ni siya kaning mental o emotional nga energy field ni na ano sa tanan tibok tibok tibok ni siya nga muni spirit man siya nga energy spiritual sa spiritual nag-feel ni siya nagpuno ni siya sa space kani kung outside us magnetic man nga um, energy uh, wa may wa man siya bugto ata lang gi discern sa mind of heart at ang gikuha, gi-capture, and then gi-discern, and then gi-manipulate. Gamito na to sa itong kagamitan, di ba? Pero ang iyang supply, kaning atong palibot. The basic yun, ang pinakauyukan sa ilaw maning mga air, atoms, ilaw man maning tubig, atoms, sa mga solid matter, atoms, di ba? mga liquid, atoms, So entire area mga atoms, ang ilaw sa atoms wala mga neutrons, e, electrons, protons. Ang neutrons is more on balance, no? neutral pero ang electrons mo ni nag uh, carry aning negative, no? emotional na energy heart energy emotional energy whereas ang protons mo nag carry or makakari sa positive mental energy uh, duha energy so pero dunay nagsulti na to nga bisan makakari sila pero ang kaning klase ang energy dyan kaning electromagnetic energy kaning mental emotional energy um, dili jud ma shall we say makapture para tubig nga masud nimo og container hindi nakagawas unless imo ipagawas duna jay sila free state nga sud gawas sila sud gawas sila bisag makari sila sa bisag ang emotional energy makari sa sa electrons kay electron man may carrier na to doon na sila capacity to go in and out muna lisod sabton so meaning to say nga mo gawas ang emotional energy gikan sa electrons din sad sad gawas sad gawas og diri pod sa protons ang mental or positive energy muna tayo gitawag wisdom no kang diri love may good kind of uh, mental positive energy ang wisdom good thoughts ba positive thoughts good vibes to pong sa emotional nga side love good ang description to ana ang hadlok katong opposite or mga distorted kay destructive so anyway bisan ta og atong nahuna nga ni ara sa atong mind ug heart actually um, connected ni usa ni ka field usa ni ka ocean of uh, electromagnetic energy meaning feminine masculine energy positive negative energy gitawag ni sa feminine masculine kay kanig yung sa mental more on ang mga laki mo gi gihimong gisil ba nga daghan ang mga laki o mental energy Min, minus na ng mga laki og emotional energy diya sa mga baji ang emotional energy kita lagi human beings mo tabuod natin sa scientific name nga electromagnetic device we are the device nga original nga maka manipulate maka harness maka make use sa aning duha ka powerful kayo energy energy of creation niya energy of creation kung gamitin ni tarong create children create beautiful things create inventions create peace create joy create happiness different conditions happy conditions pwede po bad conditions o bad creations or distractions hindi na to ang problema karon or ang danger karon kay ang mga Illuminati uh, ah, nakahimo sila og uh, device kung gitawag haag ah, more on maka-harness o maka-manipulate sa uh, positive energy more on positive energy pero naagi po'y um, portion ay I, I think nga ang negative energy po meaning ang ang emotional energy pero more on kusog din sila sa mental energy like may maigon ang mental maigon kay once nga maigo ang mind mo affect ang gupod ni sa Ah, sa heart or emotions so I noticed nga more on kanilang electromagnetic device more gikopya nila ang mind wala sila kay kopya sa heart og nagaling minus more on sa mind yun so una nagtira nila ang atong brain gyud atong maigo na ang maigo na nagtransmit ba sa sa radiation ato na ni ito graduation pero doon na day sila doon na day duha ka energy which is ang mental more more mental ning ila so mo nga og moigo ni sila sa um, mga angry or stubborn spirits nga naa sa hang hanginan o sa clouds mo ni mo create og mga superstorm no super typhoons og igon ang dagat mao gyapon mubukaw ang dagat nga mo guwa ang storm or hurricane <clears throat> ang challenge na to ani is niya ni gigamit sa mga evil group no maning og Illuminati so kinahanglan ma-aware ta nga we are actually the original na electromagnetic device or frequency generator kaning frequency electromagnetic man nga energy or radiation ana so um, we need to awaken to come to the knowledge and understanding nga we are the original electromagnetic device nga balanced capable of balance capable of uh, creating perfect balance sa uh, aming duha energy ang kining haat dili kayo perfect so more on bias on more on mental man ang dili magka mo na dissonant dili balance dili peaceful kay more on mind gini sila kanya through the mind sa pa mo pagabot na sa tong mind kay ang mind may na, ang ilang igon sa pa mo resulta o changes sa atong emosyon sa atong atong feelings so dili direct but via the mind dili sa ka direct sa atong emotions but via our brain or mind ang ilang pag-affect sa atong emosyon so mag paspasta nga muakta as who we are ang problema ko kay for so many for so long wa kay bawog electromagnetic device dita the best electromagnetic device on earth kailangan makaamguta na para maka gamit sa itong kagalingon atong galing mind ug heart to brain and heart to oppose to oppose the doings of their uh, artificial or kapit cut pero real ha? Ah, artificial or copycat imitation ng uh, electromagnetic device nga mao ang haart nga naagi tapot sa ilang mga wifi towers mao ni ilang gigamit for destruction dili sila capable or I don't know hopefully capable ni gihap sila capable ni og positive nga effects pero gigamit nila ni og um, wrong use mana ni karong mga klase-klase nga mga katalagman nga kanatang gitawag weather related nga mga anomalya so sa storm dili na yag ordinary storm super typhoon na dili ordinary typhoon mega hurricane dili na ordinary hurricane mega tornado na napaiban nga mega fire tornado dili kay nga wind and water tornado kani wind and fire tornado grabe ka jo mega volcanic eruption unya mega drought ah mega famine sus grabe mega zone mega earthquake Jesus kini kini wala ing tools wala ing power power gamit kaning electromagnetic force da kay dili lagi sila kapabol og balance more on mind ni sila wa ni sila less in less, less on emotion sila less on on love ni sila no, mag loveless ba uh, more on more on mental energy ni sila kanilang device so dili ka-achieve perfect balance nga dili po ilang intention kay distraction man lang intention so ang ila is okay na sila ning haarp nila nga technology nga makaharness or makagamit sila more on kining mental masculine energy more on mental kay ma-affect man gihapon ni sa emotional through the mind dili ka direct sila through the mind so dugay na sila kasabot ani unya least love or loveless ang worst ani kung nagigugma or ang ilang ang gugma naara silang kagulingon wala na sila gugma sa uban mao ba ni sitwasyon o case gyud wa sila kog masuban ang ilang kagulingon lay ilang gi una-una now kaning kasihang work or conspiracy dili ni siya theory kundi continuing undertaking gini nila continuing gini nila activity using the mind nga they want the mind to control the heart or to suppress the heart to kill the heart ang problema ni kung ma-suppress ang love nga emotion uh, mahitabo nato ang nahitabo sa previous nga civilization nga gitawag og Atlantis advanced sila mentally so mga mga inventions mga uh, innovations para karon nga kusugayo ang mga scientific mga invention innovations sa work of the mind man na, mga machineries mga computers mga AI kani mga robotics so kuyaw kayo ni kaning artificial intelligence mo ni mga kan kaning cloning mga work ni sa mind pero wala emosyon eh. mo bitaw na nga gama sila mga tao gi-clone lang tao pero ang tao nga mo barog from the laboratory nga purag purag naong nimo kung ikaw galing gi-clone para jud porma nimo tanan kay ang DNA may ang stem cell man nga stem ang mother DNA may gi sunod so kuha gitanan ang pattern nga na nimo wala lay soul wala lay wala lay spiritual aspect ba uh, muna gitaw soulless pero actually more on more ang mas correct ani nga term is feelingless loveless emotionless nga uh, clone kay kung actually kung i-cater nila ang emotion loving may resulta gyud loving being man ang resulta kita loving being kita kung dili surprise ang atong ang atong uh, emosyon ang atong heart pero malagi na nga ang ilang ongoing conspiracy sukad pa sa una uh, gi-prevent nila or gi gisuppress nila ang ang ang emosyon ang love usa ka prof ani usa ka example nga ilang gibuhat ang frequency sa love tune or ang vibration or beating sa love na siya sa group of 7 tones ni group of 7 group of 7 notes ni ang primordial gid ang original nga 7 notes kanang sound sa 7 chakras kanang atong power atong pa, kanang atong power centers kanin power sa 7 na to ka uh, ah, chakras no so dunay tone is specific sound signature sound mo the best nga word signature tone or signature sound ang chakra 1 ngadto sa chakra 7 masukod ni nato in hertz vibration ba kay ang hertz is uh, number of vibrations tagunton per second uh, example guitar no kanang pag strum sa guitar or pag pagjugjug sa string amo ni dabis na to nga magamit nga illustration kumiin kag 396 hertz kaning trabo kaning tinagunton sa atong feelings atong heart atong cells o kani pong example sa string sa gitar no paming kag 396 hertz it means nga 396 ka ug-ug vibration no per second mo na meaning sa um, hertz bicycle na siya so ang atang love base nga seven chakras love and wisdom base nga seven chakras doon na ni sila specific nga frequency or vibrations gisukod ni in hertz so ato ning gi sulay og research atong isulay og uh, subay kay nawala na ni siya nga knowledge kana actual gid nga hurts ba mo may tingi kinahanglan og mag-create og music ang sounds man ang hurts mo na pag imo nang i on ang hurts mo tingog man na siya although na ay lower kayong hertz nga di na madungog ni mong sounds pero napagyapon ning sounds di lang na madungog sa imong di na outside na sa range sa imong dunggan Manapay higher level malapit na sa 12,000 kapin nga hertz nga kusog ayon na ni siya hindi napod madungog sa atong lunggan na-range nga atong madungog sa atong lunggan sa akong nabantayan kay namtay magamit ani nga apps sa uh, cellphone kaning gitawag og frequency generator kaning between 20 ra to 12,000 ba to hertz ang madungog sa tunglunggan di siguro the same sa tanang tao nagigamay siguro ang diferensya pero sa akong kaguling experience ang kaning nga range 20 din pataas nito sa 12,000 hurts. Madungog sa lungan. So, kaning nahitabo karon nga gitawag na to conspiracy or actual nga undertaking yun nila dili ni siya theory dili ni conspiracy theory ilang ipugngan nga ang tao o ang mankind mo ang trend o ang ang ang ang direction is towards mind to the heart meaning ang mind na to mo paingon sa heart mo mo making merge ba uh, mao ni actually ang unity is merging the mind and the heart man may unite ni sila uh, ang, ang purpose sa Ginoo kanang gitawag perfection o ganang pag-achieve og immortality kaning ma-unite ang mind ug heart kung distraction ang atong wish mo ni mo ni part og role ni Lucifer or Satan kaning pag-divide pag-divide sa mind ug heart and then pagsabong magsabong oh, mga na ang emotional nga being mo ang wife da ang mental nga being mo ang bana ang sabong na di ba ginasabong ron <clears throat> oh and then <clears throat> separation ba imbes unity ang sa enemy is separation so ang works sa Ginoo ang process niya is ang ang mind ug ang heart magka-unite, ang soul ug ang spirit magka-unite. So ang woman nga daghag emosyon mo learn siya sa mo kabo siya sa man nga daghag thoughts or ideas bright sa mind or mas brother of mine ang man pod mukabo pod sa woman emotions kay minus man og emotion ang man more on thoughts man more on mind man siya one reason gyud sa marriage ang spiritual reason sa marriage is for the woman to learn or obtain mental energy gikan sa iyang bana And then ang bana to obtain emotional energy ikan sa iyang wife. This happens every day, every second, but especially during sexual intercourse. Nga naa sila sa height sa intense nga thoughts and emotions. Exchange na, exchange. Hinatagay ba? Akong na-notice nga no ang wife taas og tingog So ang yang chord di sa mga ang Lewis chord good A B C D E F G man highest no. Ang chord Lewis is A. Sa original nga arrangement giguba man aron ang C naman ang gi gamit no ang C na ang una. nahibulong ka nganong C nga dapat i, i and b sa pangsi gidisarren sa man nila ni kaning hanggingon nga gi conspire ba nga mapugnan nga atong uh, ah, journey to emotion to love ba kay nang hari lagi ang mental or masculine energy ron ang man ang mind ba so ang gusto sa Ginoo is mo trend ta paingon sa emosyon sa love so gamit ang music sa ang music nga tol pero gipugnan nila ni so mao na mo in our discussion maabuta ning point nga makita na to nga ilang gi manipulate ang ang chords no ang ang ang tune ang frequency ang mga notes nga mapugnanta nga dili ta ma train og makaabot sa heart more on mental nga atong mga music ron mga songs more on mental uh, before ana before ta mo pala mo pala mana ako sang tiwason ding kaning voice sa woman o voice sa man kabantay mo nga ang voice sa woman taas Diyan na sa chord F o G. Kasagaran. Ah, bisag dili i-chord na to. Ma, makita na to nga taas o tingog ang babae kanang kanang gitawag og ah uh, na soprano uh, duham na ka klasing higher song uh, higher notes soprano o uh, um, uh, ambot ang saning usa basta kay na na nani kay sa sa laki pod ang ubos man base og tenor base og tenor ang sa laki sa female voice is uh, di po ning falsito kay kaning fal falsito kama ni soprano man ni nga gi, gi tag-ing nato usually ang laki may mutag-ing ani although na ibabae nga mo falsito pero soprano gid sila soprano ni si Ja sa babay nga atong gi tag-ing mo na gitawag false falsito false soprano naay laingan aning na kaduha nga voice ang babay. um, soprano o ah, okay ah, basta kay duha na no uh, unya lang nato ng minuluman so ang point ani is uh, nganong taas ang babay o vibration or tingog ang rason ani is aron sila by singing or by talking mo mo reach out sila sa mind diyaman sila sa ubos ang heart kini gibutang ubos no nahabog ang taas ang ang ang brain na to atong mind aron by practice by talking and singing ang voice sa babae mo reach up di lang mo reach out kuno mo reach up towards mental kay may kulang sa babae uh, mo connect ba siya mo reach up mo connect uh, ana mo para yun nag ma, malink ma united ang ang heart ngadto sa mind mo na main hidden reason nga nung taas og tingog ang babae now conversely ang laki ubos og tingog base or tenor ngano kay kita strong man ta sa mind strong ta sa mental what we lack at what we need is emotion oh, man nga gi lower tong voice para buy out talking every second, every minute magtalk ta o mukanta ta ang atong voice is reaching down to the heart aron ang atong wisdom atong mind atong rich brain na to rich mind na to ma-balansihan ma-mix with emotions ma-balance emotions kasi mo ni mga secret nga uh, teachings nga wala pa nato masabti uh, nga nganong nga taas og tingog ang babae nga nganong lower ang tingog sa laki ang tubaga na is taas ang tingog ang babae aron mo reach up siya mo reach out o mo reach up siya sa mental energy nga kulang siya unite ba and then ang laki mo reach down po siya sa emotional energy na kulang siya. Uh, so mo yung mga hidden role sa o hidden duty sa wife o husband. Uh, ah. na every minute, every second of the day, every sound, every music, every song, every conversation, every talk, every word o action po nga uh, resulta is towards the perfection of both husband and wife perfect na both husband, both husband and wife kaya ang Ginoo perfect man perfect man ang iyang mind perfect man ang iyang heart united man na so mao ni trend sa, sa music gigama sa Ginoo kay ning prevail man ang man o ang ang ang society sa society may prevail ang masculine di ba pero sa long long time ago millions of years ago na, na, diha, diha na may mga human beings ang so, layo pa pa sila tatayadan ang society kuno sa una matriarchal napabiya ni nitabuan ning during the during the time pod manay mga tribo ani sa post Adam na nga era meaning mga anak na ni Adan nga matriarchal meaning ang final gid masunod ang heart ang ang ang, ang, ang, ang nanay ba ang matriarch meaning nagserve gid ang bana sa asawa pero safely sure kay gugma man wa man ma-distorted ang babae atong time ah. love man so ang bana nagserve yun sa kagustuhan sa asawa ang mind nagserve yun sa emosyon ang wisdom nagserve yun sa uh, love ang naa sa trono ang love jud ang love jud mao ni sa simbol pud sa kaning tabernacle of Moses kaning simbolo nga gipagama sa Ginoo o katong tabernacle nga gipagama sa Ginoo symbol man to symbol to sa human being ang innermost gamay gam, smallest nga area innermost kina kinalagman o, sa drawing sa tabernacle uh, tulo man to ka section ang innermost na pinakagamay mo tong naa ang law na ang love love as the law dili mind as the law love as the law did mo na gitawag og katong the most holy place the most holy place kana may holy place katong isa ka bigger nga uh, section kay tulo lagi ang sections or divisions ang tabernacle hasta pud ang katong temple kay temple ni Solomon og temple Jerusalem mingkopyara man to sa design sa tabernacle of Moses uh, gidivide into three to itong pinakagawas outermost mao toy uh, itaw og courtyard outer court mao to nagrepresent sa human body ang sunod nga inner inner uh, section holy place the holy place dili the most holy place the holy place mo to atong mind kanya atong mind niya atong soul pero ang mas ilawon pa ani mo na nagitawag the most holy place or the holy of holies ang lain nga na ni og sanctuary pod So, the most holy place or holy of holies or sanctuary mo ng heart mo ni emosyon mo ni mo ni forte sa mga babae mga babae mo i-represent ani now there was a civilization before the time of patay Adan nga naiba long time ago nga ang woman jud ang love jud ang matawag na to ruler o queen ba queen min masunod yun to the fact nga ang mind or wisdom nag-serve yun sa love meaning ang tatay ang bana nag-serve yun ang malaki nag-serve yun sa woman pero dili ma-endanger kay at the time love man ang woman meaning kanang mature love ba love man gyapon ang woman ron pero selfish love gamay gamay ra nga love ba kaya na mislead naman ng, na miseducate na ang mga women doon ni Mr. Babylon the Great na mislead ang mga women na ang ilang ilang family isip nila is kanilang ilang bana o mga anak o ilang mga isuon small circle ba apil ang ginikanan na ano? gamay ra ang giisip as family or uh, circle of love sa mga women doon kanirang gamay nga familia mo na nga destructive towards the rest or the outsider so dili kasaligan ng mga babae ron until nga ma makabalik og uh, aware ang mga babae dili kasaligan ang ang women especially kung matters uh, affecting others pero matters affecting the family uh, master gyapon ng master pang mga women ana pero once gani nga mo relationship na dyan sa uban ma-affect na pantayan na na siya kay mga mahugog immature pa immature ang mga babae ani wala na sila ka so ang gihimo nilang Rockefeller Okay, balik sa tagamay sa na gamay nga gusto na kong i, i pasupot o i-emphasize kaning sa Tabernacle of Moses nga maoy physical illustration sa human person naagi sud sa the most holy place ang law katong two tablets of the Ten Commandments two tablets of stone nga gisulat ang 10 commandments ug ang scroll ni Moses nga tuwa ang statutes of God no meaning sub laws no implementing rules sa 10 commandments ang 613 ka mga statutes were implementing rules sub laws sa 10 commandments din ang 10 commandments pod maoy major 10 major branches or ramification sa two law of love, two laws of love. Love God above all and love your neighbor as yourself. Um, nga stem from one love. Itong punuan yun, one trunk of love. So, ang meaning ani is nga nung naa sa um, the most holy place ang law tungod kay ang law expression na sa love love gud ang law original law gi-express lang na siya sa mind mental wordings no dili dapat gikan ra sa mind ang law peligro ang law kung gikan ra siya sa mind kinahanglan ang punuan gyud sa law o gikan na ng heart gyud ang love ba love manang didto gibutang sa Ginoo gipabutang sa Ginoo ang iyang Ten commandments ug ang statutes sa the most holy place dili dito sa holy place ang dito sa holy place katong sacrifice nga pagka-performon kay naang fire or light na pod ang ang sak the the word sacrifice. So, meaning ang holy place or mind, uh, gisacrifice niya, gigamit niya ang light or ma ang, ang, intelligence, ang ideas, no? wisdom, to serve love. Manay sibing uh, ah, main nga meaning o function sa uh, the holy place. <clears throat> Dali ra ninyo sabton ang physical, kung makita niya ang physical nga design sa uh, ah, tabernacle of Moses gidivide-divide ni into three uh, murag forma ni siya og although rectangular pero layer ni murag nagpatupatong ba para aning one on top of the other para aning peelings or panit sa sibuyas bombay diin ang ibabaw dak dak kaysa bus so sa tulo ka layers or panit o section sa tabernacle ang ikatulo or inimos mo ikinagamyan kinagamyan yung room no. yeah, katong outermost mo ito ginakaan so from the physical point of view um, ang katong inner outermost or kina, kinagawasan external mo to human body ang sunod ang human mind the holy place ug ang sunod mao ang kinalagman innermost mao ang heart the most holy place so <clears throat> sibog ta sa katong atong gitawag og conspiracy real tinuod yung nga gihimo sa akong nasabtan ning gihimo nilang Rockefeller nga pag change sa original nga 432 hertz nga tunings or 396 Hz nga tunings i-change nila into 440 <clears throat> so ang actually ang 396 gyud gi-change into 440 ang original nga A gyud sa akong na discover is 396 Hz kaning 432 hertz mao ni member sa 396 396 mo do 432 ang hertz aw ang ang ray 528 ang mi do ni fasula mo ni do, do ni fasula ti so ang 528 ang mi no ang fa is ano 501 ang mi 5-1. Ang fa mo ay 5 8. Nagsaka man eh. Kay higher sound man ang mga notes. Nagsaka man ang notes. Ang so is um, 596. Uh, ah. and then ang la mo ay 639 kung ako masayop kung kalimot. and then ang T mo'y 741 Hz. Mo ni mga frequency or tone sa original nga do re mi fa sol la ti nga mao ni sound sa atong seven chakras. So akong i-enumerate no balik ang chakra 1 um, note do chord A is 396 hertz 396 ka ugog ug o vibration per second. Ang chakra number 2 chord B note 3 is 432 Hz. Ang chakra 3 chord C note uh, Mi is 501, 501 Hz. Ang chakra 4 chord D note Fa. Okay, Fa is uh, 528 Hz. 528 Hz. Okay, proceed from paa to no ang so chakra number 5 chord E Not so is 5 9 uh, 5 to 8 pa 596 hertz 596 hertz so um, chord E, note Fa, ah, so, not, not so, chord E, note so, equals 596, 596 hertz. Muna chakra 5. So, again, chakra 5, chord E as in eagle, note Fa equals 596 Hz. 596 vibrations per second. Okay? Proceed ta sa La. Okay? Chord if note La equals 639 Hz. 639 Hz. So that is chakra number 6, no? Hmm, chakra number 6. Chakra number 6 is called if note la equals 639 hertz 639 vibrations per second and last of all but among the best is um, chakra number 7 chord G as in goat note T equals 741 hertz that is 741 vibrations per second mauni mga sounds or notes sa built-in na to nga music musical scale ang primordial do re mi fa sol la ti nga mauning atang seven chakras do na sound sila do na sila signature sound mauning mga frequency ha mo nilang sound signature sound na meaning og imo ni diyang tumanon ma mo sound ka og the same nga frequency gikan sa imong guitar mo mo na kita mo resonate mo <coughs> excuse mo mo resonate meaning mo mo sibo ba dyan mo jugjug mo mo equal mo na nga mo kusog kung gusto ni pagkusgo ni mo imong chakrawan which is love of self mag sound ka og 396 hertz either from your guitar or from Tibetan bowl bitaw ni mga bowl sa Tibet na uh, na sounds sibo nimo gusto ka mo develop or mo pakusog sa imuhang uh, trait of uh, gentleness, mercy, hum humility, compassion, katong number 7. Musahon lang ka og 741 Hz sa imong guitar nga string or sa imong piano or sa imong sa tibitan ball ini ini or sa imong voice Oh. Kanang T. T nga sibo sa 741 Hz. So kung gusto ka nga imong stir up, stimulate nimo, pakusgo nimo imong uh, trait nga love for God and neighbor, kaning chakra number 4. Kaning tungo sa imong heart. Imo lang isawon ang 5 to 8 nga hertz. So ni uh, ah, tuning, mo ni pagsibo, pag-tuning sa atong gitar, sa atong piano, sa atong trumpets. So dapat ang do sa atong A, chord natong A is 396 hertz. Sa so, naman ni kay na may kanang frequency generator apps ba nga naa sa cellphone. Isaw na nimo ang 396 kopyaon na nimo imo nang isib imo isibo ang do sa sa a uh, ah, do sa a ah, mao na to mo sunod ang tanan o kamo kamo tuning sa kanang gitar do re mi ang do nimo sa a mo to imong starting adjust na tanan di ba adjust na tanan mo sibo na tanan so mo to nga ang ang ang re nga mo puy chord bisis chord B mo toy mo 432 ang C mo toy mo 51 ang D nga mo fa bisis sa fa meaning ang D na magbi sa fa is 5 to 8 no unya ang E nasa 5 and 6 ug ang if nasa 639 Unya, ang T mo ay nasa 741. Uh, ah, masukod mo ni. So, kung ana ang tuning na to, hasa po atong mga tunada sa atong sulti o sa atong kanta, ma-simulate atong chakra. Kani mga positive nga uh, character traits na to. Di atong na-discuss na ni sa atong past nga podcast? nga ang seven chakras, seven character traits ni. Atong i-repeat, no? Chakra number one is about the power to love self. Chakra number two is wisdom ni, knowledge ni, capacity to know sa physical creation. So, physical wisdom. Katong chakra number 6 mo to spiritual wisdom. Kaning kaning more mental and emotional nga uh, sphere karing chakra to wisdom ni more on physical matter mga solid no mga liquid material world pero karing sa chakra 6 more on sa mental o emotional so ang chakra 4 is love for God and neighbor power to love God and neighbor uh, Whereas ang katong sakrawan is power to love self man. O everything na nabilong sa self, mga pamilya nimo, imong pamilya, imong imong wife, imong children, ginikanan, so on. Uh, sakrawan is to love self, power to love self. Sakra number 4 is power to love God and neighbor. Tanang neighbor nimo, tanang fellow creation. Uh, so mao na. So ang chakra 3 is willing ang nakay power or mapakusog nimo ang power number 3 chakra number 3 mong love nimo either for self or for God or for neighbor or for them all may mong willing willing love katong power number 5 chakra number 5 earnest so in addition to being willing love para sa imong kagalingon para sa God ni God ug para sa mga Filocreation na to aside from being willing mahimong earnest mas powerful kusog kayong power sa earnest mo reinforce ni sa imong willingness nga kung whatever nga mga uh, uh, hindrance sa love ang earnest mo mo situate nga dili mahindered plus pag sa chakra 6 nga aside from being power to know the spiritual world or spiritual wisdom siya patience po siya so from being willing mahimong earnest mahimong patient and then pinaka kuya na sa tanan katong power number 7 nga mo ang mercy merciful compassionate compassionate forgiving long suffering forbearing nga power Manay mo himo sa imong love nga um, meek, merciful, forbearing, humble ana kay mga gentle nga gentle ba nga suffer, long suffering nga uh, pamatasan. In this way, jamoy makahinder gid ka ang makahinder gid sa purpose for example sa Ginoo sa iyang pag-create niya kini mang rebellion no so dapat kita pa ipasultihon patyon gubon ang mga rebellious or mga ugly or mga tawalag nga mga creation pil ng mga angels no fully angels kana may tabo kung dili pa lang sa sa, sa number 7 nga power sa Ginoo kanang iyang pagka manggiluyon di man sa katugot nga mawa bisan usa sa iyang mga anak bisan usa pa kakaguba og ka rebellious or pagka distorted ang maong angel or maong anak niya mao human being bitan di man niya makaako siyang mapatay niya or patyo niya tungod siyang love yung merciful love kaning number 7 niya nga trait nga compassionate long suffering so mao ni pinaka powerful kayo nga mao ni mo ensure gyud nga everything will be all right nothing will be lost everybody will be restored katong lost ma found not just found but perfected so mauning klase nga gugma sa Ginoo ang gugma nga nasa Ginoo is gugma nga kumpleto kay self and others man ang all encompassing man siya nga gugma and then balance second or next nga feature is willing kayo nga love and then earnest kayo nga love and then patient kayo nga love and then uh, ah, kato merciful merciful, compassionate nga love. Then, not to forget, very wise nga love. Very wise, chakra 2 o chakra 6. Very wise not just in material things or sphere, but also in the spiritual sphere, in the sphere of the mind and the heart. So, all perfect, all all powers, all traits, all qualities na ah, anong klase nga love So maoning klasiya nga la, nga karakter nga love nga wise in all in both material and spiritual uh, realm or spheres wise then complete and in all, all encompassing and then very willing and earnest patient and compassionate or merciful morning klaseng karakter sa itong amahan mauning niya na to niya atong seven chakras nga natabunan or nalimod na gilimod na to nga ta ka focus labay-labay lang sa nga nang kamot kag nakarealize ka nga importante ang patience so um, nagkamot ka pero dili gid focus ang wa ka ka appreciate nga ang peace power of patience i-focus diay mo na number 6 ana or earnest uh, ah, ganahan ka lami apa ni earnest na ano? kay sincere man og kanang irresistible, unstoppable, ever aflame, uh, fervent nga love. Ganap, lami up ng love nga anak, no? Nga anak, nakakutob. Kaysa nahibaw ta, ni karon nga aware ta, unsa kay bawo gid nga pwede ma-increase, pwede pud ma-decrease. Nay paagi nga ma-increase ning pawira so through sounds, through music, apil ni. So, magkuan mga music nga mo mo strum or mo tagingting mo, mo, mo strum sa uh, chakra number mo resonate ba chakra number 5 earnest og sa ubang mga chakras so if you lack patience dili ka pasensyado imong labi dili pasensyado kinahanglan imong stir up stimulate nimo ang string or chakra number 6 nga mao ang um usam na 639 hertz see so kaning pag change nilang Rockefeller to 440 arang wa na makadima o ni masibo sa atong gi-enumerate nga pito ka frequency outside ni dissonant mo ni kita dissonant dissonant mm, against or outside dili ni sibo sa pito ka frequency nga atong gimensyon hmm. may akong discover nga mo'y frequency sa 7 chakras hmm. gingon nga dunay gamay ang ang ang kining frequency dili gid uh, exclusive nga anang numero ha pwedeng plus plus minus 5 ana kay range man ni eh. range ba gani ang For example, no, ang isaw nimo ang uh, five um, ang uh, di akong gisuyan og sound ang 528 og ang 540 kay ang 528 divine love 540 joy um, wala man mapil ang 540 sa 7 na to nga uh, notes katong atong gi-enumerate kaniha kay from 5 to 8 lukso man ta sa next niya nga 5 and 6 nga may so 5 to 8 atong fa ang atong so is 5 and 6 pero gimension nga ang between ana kanang 540 mo nay frequency sa joy di akong gisuway og sound ang 540 duol kayo may laman sa 528 so mean to say nga ang range ang ang ang, ang vibration ang range um, di ka gawas og hait kayo ka og dunggan maka, maka-distinguish ka. Pero doon na doon range. Pero ang, fa nga atong gi-identify as 528, pwede ni siya i-526 ni mo may i-530 na wa kayo kung difference. Pero mas lami og ma, ma more on sa middle gini mahit nimo ang middle ang, ang accurate jud. Hmm. Doon naman ko'y nag-discover, ano, naka-discover ano nila. Nga nung 528 na siya, nganong 396 ni siya nganong 432 ni siya discover nila dili ni pataka nako ako Ako ninggi base sa ilang discovery akong gi-arrange oh, bisag usara di mo ma-discover o nila ma-discover then anak ka manukad sa hanang ingon nga kung ma-discover ang na isa ka grupo nga naka-discover sa 528 na mo ni uh, frequency sa Fa o sa sa fourth nga chakra green chakra uh, uh, pwede na sa may imong usa ka basihanan pwede na enough na, na siya nga imong basihan kini sila si Dr. Lynn Horowitz naka-discover sa uh, green frequency sa green green color ng chakra for good kining love basta green color chakra 4 na siya ilang discover nga 5 ang frequency sa green color so mana nga 528, to 8 muna itong green is chakra 4 man green so nga na ba so dili pataka ni atong uh, ah, pag sit og years good eh, years gyud na pangita kaning pag identify sa sound sa do re mi fa sol sa seven chakra years <clears throat> pero with guidance yun na, na mga mga step by step or mga one thing leads to the other ba one thing leads to the other dinhi tabangan ko sa Ginoo gilid ko niya nga makadiscover ko sa na-discover niya makahibaw ko sa na-discover nga ang ang frequency sa light or yellow color is 42 o mo nang 42 akong gibutang for, light is disikan sa kraman so mo na iri o akong gibutang sibo man 42 so duha na ang na-discover ang sa sa green color chakra 4 love for God and neighbor which is 5 to 8 and then ang ikaduha is katong sa chakra 2 yellow color 432 so uh, ang uban kasunod na ang sunod ng uban until nga nakumpito kaning 7 nga notes 7 tones but as I said kaning number kada ni isa nila nga natay specific nga uh, figure hopefully I hope just hope nga mo ni perpicute mo ni pinakataliwala nga numerical but as I said ang 528 pwede i-move nimo sa 540 same same as lag sound di kay di kay difference kung dili kayo siguro ha accurate atong denggan di ta ka distinguish sa 428 og 440 duol kayo na sila nga numbers ang nakalamian ni kay ang 428 love for God and then ang 540 is uh, joy so pag sound na to sa 528 appeal na ang joy ana ma, ma stimulate atong joy so joyous love di ba happy love uh, ah, mo meaning ana so kung mag sound kag 528 expect nga i-simulate ni, nila ang niya ang power ni sa imo inside power nimo nga power to love nga happy nga love pero power to love God and neighbor na siya dili ni siya power to love self chakrawan man tong power to love self kani chakra 4 power to love God and neighbor power to love others ba so kanilang pag-move, pag-change nila sa original to sa una gigamit sa sa kalibutan o sa mga world musicians 432, so meaning chakra to. gi-change nila to 440 so 8 hertz ang diferensya gihabog nila daog pero kay A man nila gibutang kaning 440 so tuan ani sa A nga sa atong A nga 396 so a difference of 43 uh, 44 I mean so actually 44 gigahertz ang diferensya so higher ang ilaha so tanan nilang following notes Rimi Fasulati or chord B C D E F G 44 hertz higher gid sa atong mga atong ABCD E F G nga chord og also dunay mi pasulati na to o kanang discover na to nga may frequency sa dunay sa Ginoo or sa iyang chord A B C D E F G so higher so meaning to say usara ang main ani nga purpose nila gipabalik ta imbis mo ang ang dominant nga masculine energy more mental energy katong especially during the time ni nga sa Atlantis nga ang mind mo hawd ilang gi-suppress ang ang ang heart wala feelings more on palumbay na sa mind sa ilang intelligence pagarbuhay na competitive na ba karon competition walay lead walay leadership sa gentle love all encompassing love wa so mo to na bagsak ang Atlantis na hugmo ning sink ang ilang uh, continent no mo nang Atlantis Ocean Atlantic Ocean dako man ang area sila oh. dako ni nga continent ning hagsa kay uh, mine against mine naman basta mine without love mahimong proud mahimong arrogant mm. love is humble man mo ang kasing-kasing ubos sa heart humble so gila man gi gi violate or gi ignore ang heart nga bright jud pa sila scientific nga intellect scientific nga advancement so resulta nahagsa ang ilang dili dili enough dili strong foundation kung heart our oh, ah, mind ra kina mo balance gud ang mind mo serve gud sa love the heart so morning act of changing from 396 or 432 changing to 440 from 396 nga A to A ando to 440 nga A ando nila kanang karon kanang ilang ilang tuning ilang pitch sa ilang mga standard pitch sa ilang mga instrument na piano organ na trumpets <clears throat> dito apo ng gitar gisibo ang 440 is 44 hertz higher than the ori original or true nga do og A nga 396 so kanang difference of 440 uh, 44 hertz so 396 versus 440 kanang difference of 44 hertz inikanta ni mo na mupaingan ka sa mind mapataas yung voice Mapalayo ka sa heart. Pugnan, imbis ang kanta ang ta, towards down, down towards heart. Kaya kanta more on emotional mo gidan na. So, towards heart ang ta mo paubos. Ki intercept, gi sit into 440 which is pataas. Imbis 396 ang ta na, mag sa self-love. And then, mo-follow na ang ubang mga characteristic ana or character traits nga love of love for God and neighbor, willing love ana, earnest love, patient love, merciful love ang dili mapugna na, dili na may tabo. Pag sit nila sa 440 ang gasunod na nga Rimi Fasulati or chord B, C, D, E, F, G kanang mga kanatong chords yung gamit tiwalag na na mo na gitawag dissonant dili resonant dili sibo sa atong chakra dili sibo sa atong uh, seven traits dili against or oppose na more on mind lagi more on gi paingon sa mind na dissonant la ba dili pa jud sibo kadyo nga mind sakto nga mind kay ang sakto nga mind katumang feminine nga voice nga katong original chord nga G o F dapit F and G na siya ang kanang soprano soprano o sa bati usa ka voice babae ha hmm. okay so inikanta na to dapat unta ang atong chords dunay chords nga panglalaki dunay chord of voice mga laki no doon na po chord and voice sa pambabay para kita nga ah, laki mukanta tata sa atong diri sa chords nga tapit sa chord A and B ana o, oh, si ba na no, lower ang sa baji po diri sa higher EFG o EFG ana hmm. para ang hitabo ang mga babae is reaching up to to improve or enrich their mind no their, because they are lacking in wisdom or mental energy kita po nagkanta nato sa lower chords lower notes A, B, or C anak we go down pod reaching towards heart so ang atong mind towards heart aron mamor emotional ta dili ta magpalabi sa tang mind kay kung palabi ta sa tang mind kuan siya abusive insult, insulting kuan proud yun ug arrogant so mao ni uh, i hope nga namoy nahipos nga uh, additional enlightenment na mahimong gabayan nato why we should strive towards uh, good music saktong saktong chord saktong notes <clears throat> and why we should be careful sa karon nga uh, sitting no oh, karon nga chords karon nga tunada karon nga pitch vibration sa mga music ay 440 na sila Pilian niyo sa YouTube ang gitsyo nila 432 nga po 528. So, those are two of the seven nga nindot nga chords, di ba? Kay seven chords man. A, B, C, D, E, F, G nga. Katong godly nga A, B, C, D, E, F, G. Dili nang ilahang A, B, C, D, E, F, G or Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ti nga gasugod og 440. Nga, kaliwalag na, dissonant na. Wa na mo sibo, di, wa na mo resonate sa atong seven chakras sa seven spirits seven chakra seven spirits seven character traits sa Holy Spirit ba nga og tibuok whole holy kay kanang holy nga word na isalin W na sa unahan whole ba holy tibuok holy nga divine plus whole nga tibuok so kung present ang seven balance balance ang seven ha balance dili nga maot balance balance sa presentanan mahol na siya mo ng mahol spirit Mao ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is seven characteristic traits na to, ng seven chakra in full operation and in balance balance yun. Mao ang Holy Spirit. In other words, dili ka Holy Spirit, dili whole imong Holy Spirit kung sa seven nay usa nga wala magfunction o patay or gisuppress kuha so kinahanglan activated tanan da in a balance nga degree according to the the set o level nga gi, gi set sa Ginoo. Hmm. So okay. <clears throat> Dili necessarily the same uh, level kay pag ingag love God above all, uh, love gid sa God, habog gid more more on feeling kita sa God kaysa tong feeling of love para sa tong gulingon sa atong neighbors. Pero fall. Fall gihapon. Pero higher lang sa Ginoo. So <clears throat> Okay, manito na ta. So God bless and again Happy New Year.